Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. March 5, 1179 Tinipon ni Pope Alexander III ang Third Lateran Council o mas kilala bilang 11th Ecumenical Council. Tinalakay sa konseho ang paghahalal sa Santo Papa na nangangailangan ng two-thirds ng boto ng nakararami para kumpirmasyon sa pagkakahalal ng pinakamataas na pinuno ng simbahang katolika. Tumagal ang pagtitipo ng dalawang linggo lamang at natapos noong Marso 19. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.